bakotxak besekretia bat du. Beko segia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen, zinema zitzegiten hasten bara ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da,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 Dakizunez, bosgarren urtez eh, segidan, ibilki dispositiboari esker, aurten, lau antzerki obra, aurkezten ari dira iparraldeko herri ezberdinetan izan ere, Euskal Kultur erakundeak Euskarazko antzerkiaren edapena sustatuz, eta inbat eragilerekin elkarlanean, aurten, lau antzerki obren laguntzea erabaki dute. Ba, Euskal Kultur erakundeko Frank Suarezekin mintzatu izan garazta, dispositibo oniburuz, eta beraukongi esplikatu digu, ba, indar hartzen ari den dispositiboa badela ibilki entzun Bai, indar hartzen du, uh, eh, astapeneko elburu horrekin, Euskal Antzerkia ezagutera aztea ipare aldean gaindi, hain bat txokoetan, eta horren bitartez uh, Euskal Antzerkiaren anistasuna erakutsi, uh, kalitatea ere bai, zentortzen diren edo dispositibo hortan txartzen diren taldeak oso dira. Baita ere eh, hurbiltasuna, uh, zeren eh, hainbat txokoetan ikusteko aukerak badira eta eta horrela publikoetatik hurbiltasun bat sortzen dugu eta gainera uh, presio, presio biziki normaletan edo apaletan ere bai. Alabada, Larre Sorondela, Maulen, Beskoitzen, Miarritzen, Bidarten, Endaian edo Doniban eloitzunen, aurten lau antzarki obra erakusten ari dira. huts teatroaren ozkaiua, Jantxaka teatroaren musua, Borobil teatroaren jokozkanpo, edo bihar berean ikusial izango dugun sake produkzioaken mamilebro. bai bihar ikusi izango duzu Doniban Eloitzuneko Jabel entzutegian sake produkzioaken Mami Lebrun antzerki obra gaueko 8 terdietan. Bakepa errastirekin mintzatu gara antzerki obra honen egilearekin lan inguruan eta berehala bilduko ditugu setasun guztiak. Lehen lehenik Kepa Errastik ba esplikatu baitigu zer kontatzen duten antzerki obra hontan. Entzun dezagun. Mami Lebrunen kontatzen da e... Bikote bat, egoitzetan miren, egoitzen amona hilberria hilberri da eta e, amonaren etxeko ganbara txukuntzen ari direla egoitzek aurkitzen du amonaren gaztoroko eguneroko bat eta eta argazki batzuk eta gutun batzuk baita e, aurkitzen ditu. Eta orduan deskubritzen du e, familiaren ez ezaguna izan den historio bat. Amona e, gazte garaian, Parisen egon zela neskame bezala lanean, eta han, bueno, bizi izan zituela historio batzuk, ba, familiak ezagutzen ez zituenak. Orduan, e, hori deskurrituta, erabakitzen du bere neskalagunarekin batera, hilberri den amuna horri, omenaldi bat egite antzoki batean, e, Parisen bizi izan zuen hori kontatuz eta antzestuz. Orduan esan dezakegu dela antzerkian, antzerkiaren barruan. Ikusiko ditugulako e, batetik egoitzetan miren omenaldi hori prestatzen, eta era ezagutuko dugulako prestatzen ari diren omenaldi horretan kontatzen den historia dela e, amunaren iraganeko historia hori Parisen. nolabait iragana oroitzeaz gain oraina eta etorkizunaren inguruan ere gogoeta bat egiten duzu obra honekin? Bai, pizka bat, bueno, da azken finean da eriotzari, bueno, e, eriotza nola gainditu edo bueno, eriotzak inguruko baten eriotzak sortu ditzakeen, ba emozio desberdinei buruzko obra bat, ez? Kasu honetan amona bat da, badirudi ba bueno, amonei eta itonei adina iristen zaienean tokatu egiten zaiela joatea, baina horrek ez du nahi, ba, joaten direnean, ba, etzaigunik hor zulotxo bat geratzen, eta eta pertsona, egoitzi pertsona eari bat hori gertatzen zaio eta zulotxo hori gainditu ezinik ari da. Mm -hmm. Orduan, ba, e, eriotzari buruz hitz egiten dugu, beti ere umore ukitu batekin, edo goxetasun ukitu batekin, erabateko draman erori gabe ere, bai. Mhm. Eta musikak ere badu garrantzi? Bai, e, deskubritzen dutelako, amona Parisen egontzen gara hartan, e, kabaret batean lanean egon zala Parixen. Eta abeslari zala kabaret batean, orduan familiak hori etzuen ezagutzen, eta egoit geratzen bat izoat, txundituta, ba, nola bere amona kabaret bateko abeslaria izan dakoa zen. Eta dago apur bat hori hori sinistu ezinik, ez? Eh? Askotan gero obra idatzi genuenean, edo idatzi nuenean, ere jorratu nahi nuen gai bat zan, ez? Nola askotan e, gure familiakoek, oza, gure, gure familiakoak, gure familiakoak dira, oza, da, ama ama da, aita aita, amo, amona amona, baina ez dugu ikusten, e, hoien atzean pertsona badagoela historia batekin, eta askotan zai egiten zaigu sinistea, benetan beste bizitza hori izan dutela, ez, gure gure zenitarteko, eh? eta pixo bat hori ere gustatu zitzaidan gai moduan. Errit modun antzerki obra bat ere bada? Bai, bai, bai, bai, bai, bai bai, erritmo bizia dauka, eh, momentu batzuetan. Bai, horrekin ere bagoaz, e, bueno, beldur pixo batekin edo gainera, bueno, erritmo hartzen duen garaian gainera e, bizkaierako euskalkian dago, hau ni izatez are txabaletakoa naiz, eta zabertako mendebaldeko bizkaitarrean ere hitz egiten da, eta eta badu komedia izan da, badu horrelako erritmo bat, ba, bueno, kontrolatu barko duguna batzuetan, ulerterreza izan da din baita, ez? Bane Pikaza, Ainara Ortega eta Kepa Errasti Oltza gainean, sake produkzioaken Mami Lebrun lana, gogon hartu bihar ikusi izango duzuela Doni Baneloitzuneko jabel entzutegian, gaueko sortzi terdietan sartzeak, 6 euro eta sortzi eurotan dituzuen. urtahilaren hogeita sei, hogeita zazpi eta hogeita sortzian musika txiro aldia. Zer da? Zure taldea osatu eta bero eta sortzi kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook hori aldean. Isoren desafioari erantzun. Urtahilaren hogeita sei, hogeita zazpi eta hogeita sortzian musika txiro aldia. Kultur Alea Kalakan taldea interesatuko gara orain, Kalakan taldeak bi kontzertu eskeniko baititu aste honetan. Bata gaur, endaian, bagetean zokian eskeniko dutena, eta bestea bihar donapeleun izanen baitira zen lui aretuan. Namkar izeneko taldearekin batera arituko dira kontzertu berezi baten eskaintzen, eta setasun zubaitzu bilduko ditugu gaur, eh, Kalakan taldeko osan errota bererekin mintzatzeko aukera izan baitu. Berau kontatu digu, nola iritsi diren namgarra taldearekin kontzertu hauen antolatzea. Entzun dezago. Bo, duela bi urte ezagutzen dugu, eh, makume hori, eta aurten eh, topatu ginen berri Polonian eta esan dira. behira. Daukat, eh, irukote bat, hor, biran izango dena Italian, Frantzian gaindieta eta bar, eta zainatik esaiatu ba, zuen zonaldera ere urbiltzea, eta beraz, da, ba, Jamixerek hartu zuen hori, ondo eskutan, eta pentsatu zuen dira. Asiatu ditugu bizpeilu ateratzen, eta zergatik ez egitea ondorioz zerbait gurekin batera. Eta namgaz, diduri oso pozik proposamenaz, nahasketa eta deskubrimendu bat zenen baita bai guretza, benen bai beraren ere, hemen guk egiten dugu musikarekiko behintzat. Eta hola, aurrera joan dira, bi bi konzertoiek baten daien beste aduna Uste dut, zonpatzen ez baina oso leku gutxi gelditzen direla, beraz e, ez dudatzea. E, eh, e, eh, behar da deitu turismo bulegoak, bakituzu mhm. deitu, e, mordetzeko. Ba bai, mm, turismo bulegoetan sedasunak e, izango dituzue, baina lekuak geratzen badera gogoan hartu gaur endaian, bakitean zokian gaueko behatzietan, e, ba, izanen duzuela kontzertu bereziak, kalakan eta namkarrekin eh, batera, eta bi harraldiz, ba, donapalun izanen da itzordu ez, zenlui aretoan hain zuzen ere. Eta entzunen dugu, berriki, kalakan taldeak eh, plazaratu duen azken bilduma. Duo linkontrorekin batera, lamin izeneko proiektuaren emaitza, batera ba, baitute, diska batean amabipiezaz osaturiko lana hain zuzen ere bainzu dezagun, bertan aurkitu dezakegun piezetariko bat, iruten ari nuzu. Iruten ari nuzu, kilua gerrian, iruten ari zilua gerrian Ardura dudalarik, ardura dudalarik ni gara begian Ardura dudalarik ni gara begian Ni gara egiten duzu oi suspirarekin nigar egiten duzu oi suspirarekin kontsolaturen zira kontsolaturen zira bai denborarekin kontsolaturen zira bai denborarekin Jendek eraiten dute Ezkondu, ezkondu Jendek eraiten dute Ezkondu, ezkondu Niri etzaito daino, niri etzaito daino passar. hazu, sagar geza mihina. Andrea janez hazu, entzun berri duzu ekalakan eh, taldeak du linkontrolekin eh, batera eginduen proiektuaren emaitza. Iruten ari nuzu izeneko pieza edera orkitu izango duzue diska berrian ere. Ba musikarekin eh, segi dezago. Bai, eta gaur diska berri batetaz baino, ba, bildu matxo batetaz, interesatuko gara, Izaro Andresek Durangoko azokarako jarraitzei opari bat egiteko sedez, ba, bildu matxo bat argitaratu baitu, puntetan izenekoa dakigunez, bakantari maia bitarrak 2018ko eh, otxaileko argitaratuko du bere bigarren diska, eta bien bitartean, ba, bos pieza osaturiko bildu matxo bat du atera. Ba, bost pizen artean, esango dugu besteak beste Paradaiz eh, kantuaren bosanoa moldak eta aurkitu izango dugula, eta baita ere Mikel Urdangarinekin batera kantatu duen errefusiatuena izeneko kantua, entzuten ari zareten hau. kontatzen Bagoan hartu, 2018ko ba, otxaian argitaratuko duela Izar Bandresek bere bigarren lan luzea eta bien bitartean hankapunetan izeneko bildu matxau ere entzun gai duzuela. Uzi da zu du kontatzen Beinume zirela Hamestu zutela Itxasuaren beste aldea Egan egiteko egoak bakean bizitzeko Ez dut ebe nahi gaur gurekin dantzatzeko, dantzatzeko. Whether they sun Bauntar arte iritsi gara garkoan entzule. Neraletik besterik ez bihar arte eta bien bitarte non gizan, aio. Itzak bi usik daude paper zurian kolorerik gabeko margo bat bezala Melodiak buru barruan ate jokari dira Askatasunari atea irekin nahian Itzak tantzan nasi dira Itasokak doinu zantzi ditzagun unitzak, musika baita gure bizitza aurre musika dara matzainetan Hau txartean dauden abesti galduak jartzean Zerbait berezia sentitzen dut barnean Itzak dantzan nasi musika baita gure bizitza aurrera gora bihotzak ireki zurea da giltza maitasuna eta gorrotoa adierazteko eta besarkatzeko Bizi bizirik gaudela sentitzeko bakotxak desekretia badu. Bekuxe gila. Ozan zerkia egin gertan du biztan da, eh? Bona, barkatuko nantzue, zinema zitze egiten hastu mara izi. asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. benan helburua ez da izaita bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.